Imen ma ou la pouz bihan e tuhet? Ba i gom, dira ki uriate moa hat. Pa, skwa e meus d'or un ur, bet? a bout bar chule an ezen, i war i bir Nitra, bedon u velet dinan be, er hab an ni bler. De ke e bout pel ne oa, i velo velan ar yot. Handoulen gedi huer. Ya hun ead le gouyed men ma wei de duat.